Dakle, zar Kur'an sam po sebi nije jasan? Zašto je potreban tefsir uopšte? Drugo, šta se misli kada se kaže tumačenje Kur'ana po mišljenju? Tumačenje Kur'ana po mišljenju. Mi smo govorili o tome kako se tumači Kur'an. Kur'an Kur'anom, Kur'an... Kur sunnetom, zatim riječima ashaba, tabiina. Pa ako tu ne nađemo šta onda? Šta smo rekli? Onda ćemo se vratiti na vratit ćemo se na jezik kojim je objavljen Kur'an. Dakle, vratit ćemo se na značenje riječi od kojih se sastoji određeni ajet, vidjet ćemo kontekst u kojem je došlo to i tako dalje i progovorit ćemo inšala nešto o raznovrsnim tefsirima, o raznim tefsirima koji su se pojavili tokom istorije do današnjih dana. Allah te baraka wa ta'ala je objavio Kur'an Kerim koji u sebi sadrži akaid, kažemo akaid to je množina od riječi akida, akidatun, akaid iako je to jedna akida, jedno vjerovanje, jedinstveno vjerovanje. Ali nekada se kaže akaid. Zašto akaid? Zašto vjerovanje? Zato što je to vjerovanje u Allaha, u Meleke, u sudnji dan, u kada i kada i tako dalje. Pa potom je se kaže akaid. Inače, u jednini je riječ akida, to jeste vjerovanje. Dakle, Kur'an i Kerim sadrži akaid s jedne strane, i to je jedna trećina Kur'ana jedna trećina Kur'ana sadrži govor o vjerovanju o Allahu te baraka wa ta'ala o suštinama vjerovanja i zato je Allah najbolje zna sura jedna iz Kur'ana ima vrijednost trećine Kur'ana koja je to? suratu Ihlas a o čemu ona govori? upravo o ovoj temi o akidi, o, o vjerovanju Jer mušici kad su došli, Resulullah s.a.v. šta su rekli u Mekki? Opiši nam tvog gospodara. Piši nam Allah. I Allah preuzima odgovor na to pitanje i kaže Kul reci im Allahu poslaniće Hue un Allahu ehad. On je Allah jedan. Dakle, nema jedinstven je i nema mu niko sličan pa da kažemo kao to je ili kao ovo je. Allahu samed on je on je neovisan a svi od njega ovise lem jelid nije rodio valem juled niti je niti je rođen valem jeku lehu kufuan ehad i nikomu nije ravan to je bio odgovor njima dakle ova sura je trećina Kur'ana trećina Kur'ana govori o ovoj temi druga trećina Kur'ana jeste šta jeste ahkam šta je to hukum ahkam hukum je propis Zato kuranski ajet kaže inil hukmu illa lillah. Nikome propis ili propisivanje ili zakonodavstvo ne pripada illa lillah osim Allahu. To je isto izgovoreno kao i šahadet. La ilahe nema ni jednog božanstva illa Allah osim Allah. Jer da kažeš illa Allah samo nije ti dovoljno. Jer mušici to kažu. Mužici kažu vjerujem Allah, ali uz Allah vjeruju druge. Isto tako, ako priznaš Allahov šarijat, a priznaješ uz Allahove propise i druge, tuđe i tako dalje, ne vrijedi ti ni ono što si priznao prvo. I zato se kaže u jednom ovaj, pravilu et tahlijetu kable tahlije. Čišćenje prije kičenja. Hoćeš u jednu posudu da naspeš nečega što je lijepo, fino, mlijeko ili nešto šta ću raditi? Prvo ćeš oprati tu posudu. Pa onda u nju nali. Da naliješ prvo, a u njoj ima ono što ima, ne vrijedi ni ono što si stavio. Ne znam šta da bude. Tako i ovo. Mora se prvo očistiti, pa onda pa onda staviti ono što je ispravno. Dakle, hukum ili množina ahkjam, to su propisi. To je druga trećina Kur'ana. Šta to znači? S jedne strane je akida, vjerovanje. A s druge strane je rad, propisi. Ako vjeruješ u to što kažeš da vjeruješ, pokazat se na tvojim propisima. I zato nema, kad kažeš nekome klanjaj ili što ne klanjaš, kaže iman je u srcu, ne vrijedi to. Iman je u namazu, jer mi ne znamo šta je u tvome srcu. Niti možemo znati. I po tome gubimo princip, zapravo mizan gubimo, mjerilo, jesi li musliman ili nisi. Po čemu ću znati vidjeti da si musliman? Danas ljudi mogu svašta dati svakakve potvrde. Ne vrijedi to. I danas i rade neuzubila. Radi braka ode i kaže izjaviti samo formalno da si, da si musliman. Da bi se ona mogla za tebe udati neuzubila. Ne vrijedi to. Dakle, mora biti namaz. A to je to. Jedna trećina Kur'ana akida, druga trećina propisi. I šta je treća trećina? Kazivanje neki kažu ahlak i tako dalje, lijepo ponašanje i postupci. To je u stvari potvrda ovoga dvoga prije rečenog kroz istoriju. Ovo što vam je rečeno, to je istina. A evo vam, pošto ljudi vole kazivanja, vole da, da im to što prihvate, što, što vjeruju, da im, da im legne na srce, onda, onda jednostavno ta, ta kasas, ta kazivanja oni učvrstuju kako akidu tako i tako i šta tako i propise ove šerijetske kad vidimo kroz šta su Allahovi poslanici prije prolazili tako dalje i zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala iz ovoga uzimamo način terbijeta način terbijeta iako nas je on stvorio iako je on moćan da naredi kun, fe je kun, budi ono bude. On uzvišeni zna prirodu čovjeka kojeg je on stvorio. I zato nije samo objavio propise. Može, ne može, smije, ne smije, haram, halal, ne samo to. Iako je njegov hak da uradi šta hoće, a njegovo dijelo je sušta i savršena mudrost. Znači, poznajući prirodu ljudi, prvo usadio je iman, vjerovanje, da to što radiš, Allah te može natjerati, ali to što radiš, da radiš iz objeđenja. I zato šart i uslov da se neko odjelo zove ibadetom Allahu jeste šta? Jeste ljubav, da to radiš iz ljubavi u ime Allaha, da nisi natjeran na to da radiš. Dovel te, hajde klanjaj, moraš klanjati, nazor, ne vrijedi taj namaz. Dakle, jedan od osnovnih uslova ibadeta jeste da to radiš iz ljubavi. I drugi uslov, da to radiš iz potpune poniznosti uzvišenom Allahu, te barake vata'ala. Dakle, od toga se sastoji Kur'an. To su tri trećine Kur'ana. Akida, vjerovanje, hukum, ahkam, propisi i treće, kasas. Ne kažemo kisas, to je razlika. Kisas, to su priče. U našem jeziku priča, kad se kaže nekako zvuči, pričam ti priču. Može biti, a ne mora. Znači, im kasas, ne samo da je to istinito kazivanje i mi ovdje pravimo razliku. Možda neki ne obrate pažnju, pa kažu kuranske priče. Ne ide. Ne ide. Nisu to priče, ko što kažu, esatirule euvelin, ko što su govorili za Kur'an priče drevnih naroda, legende, što hoće da kažu, nego sto kazivanja, razlika postoji između priče i kazivanja. Pored toga što je to istinito, to je rečeno na najljepši način. To je rečeno na najljepši način. I zato upravo ova dava se od toga i sastoji. Nije to samo dava učenja akidi, niti je samo dava učenju propisima, niti je to samo dava kazivanja, nego dava i akide i fika i, pro, i, i kazivanje pa ćeš kroz akidu i kazivanje proturiti, kroz fik i akidu kroz kazivanje jedno i drugo dakle dao sve se uklapa jedno uz drugo da bi to lakše prihvatila ljudska duša iako je ono u osnovi sušta istina ali uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala znajući prirodu čovjekovu upravo je raznovrsnim kazivanjem dao da ljudska duša osjeti slast i ljepotu učenja njegovog govora. Dakle, mi smo sada kod pitanja kod pitanja zašto upravo tefsir Kur'ana? Prvo, zato što je Kur'an objavljen na najvećem stepenu riječitosti belali, stilistike, što se kaže. Stila, načina kazivanja. Tu postoji dugačka i dugačka istorija. I govoreći o, o stilistici. Ljudi su velika istraživanja u pogledu toga napisali. U predislamskom dobu, prije dolaska, pri objavi Kur'ana, neposredno pred objavu Kur'ana. Ljudi su bili na za njih najvećem stepenu stilistike i govora. Na stotine stihova bi rekli, po prvi put, nikada ih nisu smišljali, od jednom, od sebe, da su se ljudi zadivljavali. I zato su uzeli, u to vrijeme, u Mekki su bile posebne posebno što mi danas kažemo čaršije za prodaju, to su bili mjesta okupljanja gdje se taj šer, ta, ti stihovi gdje su se kazivali. Sad ljudi uzmu pa upoređuju te najbolje stihove koje su tada govorili ljudi. Te najbolje su odabrali u sedam, u sedam tih poznatih el muallakatu sebe. Sedam pjesnika koji su napisali te najbolje stihove i njihove i njihovi stihovi. Pa su ih napisali, kaže se, zlatnim slovima i okačili okjabu. Toliko su ih cijenili zbog visokog nivoa stilistike. Pa upoređuju to šta te govore, te, ti stihovi. Mi smo neke kroz školu morali ovaj analizirati tako da jedan od njih kaže qifa nebki min zikra habibin wa menzili bi sakti liwa bejne dahuli fa haumeli pa upoređuje to kazivanje u tome stihu i kaže početak toga kazivanja nosi u sebi i značenje i lijepo kazivanje i tako dalje doćim završetak nema svoje vrijednosti ti hoće se da kaže ima riječi koje su suvišno nepotrebne da bi upotpunio govor da ne bi bilo rupa ni šupljinjena u njemu. Znači, Kur'an ne samo da nema jedne riječi da je suvišna, nego harfa jednog, slova jednog, ne bi mogao izvadit, niti bi mogao u njega dodati. I ako neko pogriješi učeći Kur'an, pa stavi vav ili fa ili zamijeni, odma se osjeti, nije to Kur'an. Nije to Kur'an. Osjeti se odmah. Ili U arapskom jeziku, kad govoriš arapskim jezikom, pa citiraš kuranski ajd, ali ljudima ne napomeneš kala Allahu ta'ala, kaže uzvišeni Allah, nego direktno ga citiraš, to što si citirao, tako blista između toga govora, kao kad bi došao sa draguljem i pokazao ga ljudima i svi gledaju u to. Toliko se razlikuje od ostatka govora. Dakle, Kur'an je na najvećem stepenu stilistiki. Allahov govor, Allah ga odabrao zato mu je potreban komentar, tumačenje. Zato što ne mogu ljudi, mnogi ljudi ne mogu doći do tih značenja, zato što je na visokom stepenu. Potrebno im je objašnjenje. Zato što upravo je to objašnjenje da u malo riječi sakupi puno značenja. I to puno značenja i to toliko nosi znanja i značenja da ljudi nikada do kraja ovoga svijeta neće moći istražiti sve što je u Kur'anu. Nikada. I zato nema niti može biti prevoda Kur'ana, nego ima samo prevod značenja Kur'ana. Prevod jednog od značenja Kur'ana. Tako bi bilo preciznije se kaže. A nema prevoda Kur'ana. I zato se ne može učiti u namazu Allahu Ekber, Allahu Ekber, U ime Allaha milostivog samilosnog, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, milostivom samilosnom, gospodaru sudnjega dana, samo tebe obožavamo, samo tebe pomoć tražimo. Ne može. To nije namaz, to nije Kur'an. To ne možeš tako učiti. To ne možeš učiti. Dobro je da ti znaš šta znači Fatiha i ajeti koje učiš, pa da se toga prisjećaš prilikom učenja, ali da ti učiš na našem jeziku, na bosanskom jeziku ili na nekom drugom, mimo arapskog, ne može, to nije Kur'an, niti je iko rekao da je Kur'an. I zato je na neki način pogrešno da se kaže, kaže uzvišeni Allah i onda se ti, citira ajtu u prevodu, nije to to. Nego treba naglasiti da je to prevod značenja Kur'ana. Dakle, u malo riječi puno toga kaže. Zatim, Kur'an i Kerim sadrži sadrži značenja mimo onih koja se na prvi pogled čovjeku pokazuju. Zato je potreban zato je potreban tefsir na onaj način kako smo prije spomenuli. Zatim, neki ajeti u Kur'anu su objavljeni zbog određenih uzroka. Nešto se desilo, pa je objavljen na sura ili ajet ili dio ajeta ili dio ajeta. U suri nisa objavljen ajet koji govori da nisu isti oni koji sjede kod svojih kuća i oni koji se bore na Allahovom putu. Dođe čovjek hromajući. Kaže, a ja Allahov poslaniće. dolazi melek Džibril od Allaha te baraka ve taala sa objavom gairu uli darari da toga izvede iz opšteg značenja toga ajta i kaže ne računajući ili ne uzimajući u obzir ili opravdavajući uli darari one koji imaju opravdanje samo taj dio ajeta dolazi vahi objava ovim sebepom, ovim uzrok jedan dio ajeta. Dakle, vidimo da neki ajeti ili sure ili neki dijelovi ajeta imaju određene povode zbog koji su objavljeni i zato jednostavno i zato je potrebno to poznavati da bi se da bi se upoznala značenja Allahovog tabaraka ta'ala govora a rekli smo se ne može raditi ako se nema znanja ne može se raditi bez znanja to je osnovni osnovni uslov da bi se da bi se moglo ispravno raditi po propisima Allah tabarak wa ta'ala Šehol Islam objašnjavajući ovo pitanje kaže ma'rifetu sebe bin nuzuli ju'inu fi fehmil ajeti poznavanje uzroka objave pomaže u razumijevanju ajeta fe inne le ilme bi sebebi jurisu le ilme bil mu sebebi jer znanje o onome što je uzrokovalo o onome što je uzrokovalo nešto dovodi do znanja o onome što je došlo kao posljedica toga jeste razumjeli dakle kad poznaješ sebeb nečega značeš i zašto je to tako rečeno i jednostavno što trebamo i dužni smo razmišljati o Allahovim tebaraka wa ta'ala ajetima. Abdullah ibn Abbas kaže Alladhi yakra ul la yufassir onaj koji uči Kur'an ne tumačeći ga, ne znajući njegovo značenje kal a'rabi primjer njegov je kao primjer pustinjaka, čovjeka kako je došao negdje sa strane Alladhi yahdi bi koji govori one svoje stihove narodne a ni on sam ne zna šta govori. Dakle, primjer onoga koji uđe Kur'an i kao primjer toga Arabijan je na toga iz, čovjeka iz pustinje koji nešto kazuje, ali ne zna ništa. ne zna ništa govori, a najpreće i najpotrebnije da se zna Allahu te baraka wa ta'ala govor i ono šta on sa sobom i ono šta on sa sobom nosi. Svakako da je tefsir, i to ćemo šala ukratko da spomenemo, prošao kroz određene faze svoga razvoja, kao nauka. Vrijeme objave Kur'ana, šta je bilo nejasno, ashabima pitali su Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pitali su Resula, alaihi sallatu wa sallam. A na neka pitanja, uzvišeni Allah im je direktno odgovarao tako su ashabi uzeli tefsir od Resula ali i sad zatim vidjeli smo kako su ashabi odnosili prema tefsiru, prema Kur'anu, prema sunnetu i tako dalje od njih su preuzeli tabijini najpoznatiji ashabi su se razišli po raznim mjestima pokrajinama tadašnje islamske države neki su bili u Mekki, kao što je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, ma neki u Medini, neki u Kufi, neki u, u Basri i tako dalje. I oni svaki od njih se ubraja da je posebna škola tefsira, da je svaki od njih posebna škola tefsira. U prvo vrijeme tefsir nije bio zapisivan kao posebna nauka, kao tefsir, nego je bio u sklopu hadisa – u sklopu hadisa je bio. To su bili samo rivajeti. Rivajet hadisa na temu ovoga ajeta i njegovog tefsira. Rivajet od ashaba ili od tabina na temu određenog značenja nekoga, nekoga ajeta. Dakle, u prvo vrijeme tefsir nije bio posebno zabilježen samostalno, već je bio u u sklopu hadisa. Kasnije je počeo tedvin ili zapisivanje zapisivanje tefsira u posebne knjige. Zapisivanje tefsira u posebne knjige. Nakon toga perioda dolazi period kada su ljudi da bi olakšali narodu čitanje tefsira uzeli i skraćivali sened. Dakle, prvo je tefsir bio hadijskim zbirkama, zatim je od, izdvojen iz njih u posebna dijela, ali sa senedima, sa lancima prenosilaca. A nakon toga, kada se to namnožilo i veliki broj ili velika dijela nastala, onda su uzeli da skraćuju te senede bez seneda da se, da se piše tefsir. I to je vrijeme kada su napisani i Israilijati rekli smo šta su Israilijati, kakav je naš odnos prema Israilijatima i jednostavno treba biti oprezan u pogledu toga. Svakako, od prvih dana pojave Islama, pa do danas Allah te barake wa ta'ala je dao one koji su tumačili Allahovu vjeru, a najpreće što je bio da tumači jeste Allahov govor, Allahova uputa Kur'an i Kerim. Tako da su objašnjavali šta je od toga tefsira ispravno, a šta je od toga tefsira a šta je od toga tefsira neispravno. Svakako da imamo dvije vrste tefsira, ja bih ovdje ukratko, ukratko spomenuo. Prva vrsta tefsira jeste et tefsiru bil me'thur. To je tefsir koji je zasnovan na rivajetima. Bil me'thur znači po eseru. Eser, što znači eser? I u našem jeziku. Kaže, to je njegov Eser trag znači. Efer je arapska riječ i u našem jeziku je uvedena, a to znači trag. Eferun, trag. Potim se misli na rivajete, na predaje od Allahovog poslanika, ali sam sam ashaba, tabina i tako dalje. To su et tefsir bil me'thur ili bir rivaje, tefsir po rivajetima. Jedan od najpoznatijih tefsira po rivajetu jeste koji? Od imama Mufesira. Ko se ubraja u imama Mufesira, znate? Svaka nauka ima svog imama. Ko je imam Mufesira? Ibnu Džerir Taberi. Ibnu Džerir Taberi. Njegov tefsir sada se sastoji od 30 tomova od 30 tomova to je jedno veliko skraćenje od onog osnovnog tefsira koji je napisao danas se on u štampanoj formi nalazi u 30 u 30 debelih tomova tefsir koga Ibn Đerira et Taberije zatim tefsir koji je kod nas u skraćenoj verziji preveden a to je tefsir Ibn Kethira. Kako se zove taj tefsir? Neki ga zovu tefsir Ibn Kethira po njegovom pisu, doći on ima svoje ime, a to je tefsirul Kur'anil Azim. Tefsir veličanstvenog Kur'ana. Tako mu je potpuno ime. I to je jedan od temeljnih tefsira u ovoj oblasti tefsira, tefsir bil rivaje ili tefsir bil me'sur. Tefsir po, po čemu? Po predajama koje su do nas dosegle. Imamo još takvih tefsira, mi ne bismo išli u, u pojedinosti. Jedan od tih je ono što je uradio Sujuti, da je pokušao da sakupi sve te rivajete u jednom dijelu koje danas pada u šest tomova, ali nažalost, nažalost kažem, skraćeni su senedi, nema lanca prenosilaca. Pa nam taj tefsir danas služi kao jedna osnova da bismo dalje istraživali. Dakle, o tom je ajetu da li ima određeni rivajet i onda dalje idemo da tražimo. Jer nas sujuti upućuje na knjige kojih danas nema. Upućuje nas na knjige koje su nestale. Još uvijek se nalaze negdje, Allah zna najbolje, jel u Berlinu, jeli ove zemlje koje su okupirale islamski muslimanski svijet, često su uzimale sa sobom i to neprocijenjivo blago. To su ti rukopisi koji danas imamo. Jedan od tih tefsira, tefsir El Munziri, ne postoji, ne postoji u svijetu, osim u biblioteci GT u, u Njemačkoj. Samo jedan primjerak toga tefsira u rukopisu stoji. Svakako nepotpun, činim se da je to sura Ibehara i sura En Nisa. Dakle, jednostavno vidjeli su da je to vrijednost i to su i to su uzimali uzimali sa sobom. Dakle, to je to je jedna osnova kod tefsira po rivajetu. Ono što treba ovdje znati i obratiti pažnju jeste da se provjerava rivajet, da se provjerava lanac prenosilaca koji prenose određeni efer ili hadis, kakva je razlika između hadisa i jesera, ko će nam reći u eser ulaze i riječi ashaba doćim doćim hadis to su riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem nakon ovih tefsira imamo drugu vrstu tefsira to je et tefsiru bir rei ili tefsir po zaključivanju po mišljenju on se opet dijeli na dvije vrste bir re'ji al mahmud dakle oni tefsiri koji su po jednom ispravnom mišljenju i stavu napisani uzeti sastavljeni i et tefsiru bir re'ji al mezmum tefsir koji je sastavljen po mišljenjima pretpostavkama koje nisu utemeljene u islamu neispravni tefsiri, tako reku. Takvih tefsira ima. Svakako, dakle, svi oni tefsiri koji nemaju osnovu koju smo prije spomenuli ulaze u ovu vrstu. Dakle, nisu po Kur'anu, niti su po, po hadisu, niti su po riječima ashaba, niti po riječima tabina, niti uzimaju u obzir sebe binuzul, zašto je objavljen ajet, niti uzimaju u obzir jel nasih, jeli derogirani ili derogirajući ajet, niti uzimaju u obzir arapski jezik, značenje toga u arapskom jeziku i njuhovom istilahu, da li je ta riječ na jezicima ljudi upotrebljavana u tome značenju i tako dalje dalje. Dakle, oni koji se ne drže ovih osnovnih principa i pravila tefsira, ubrajaju se u tefsir bil medmum, tefsir bil re il medmum. Dakle, tefsir po neispravnom mišljenju. Imamo jednu drugu vrstu, a to je podjela tefsira po nauci koju ti tefsiri obrađuju. Pa imamo tefsir fikski, fikski tefsir učenjaci iz fikha, određeni učenjaci iz fikha, napisali tefsir. Kako? Uzeli ajete koji bliže ili dalje govore o fikhu i tumačili ga. Tumačili te ajete. Imamo akidetski tefsir. Imamo isto tako jezički tefsir. I tako dalje. Inšala podrobnije ćemo malo o tome da progovorim. Ima isto tako tefsira koji obrađuju ili podržavaju određenu sektu. Pa imamo sufijski tefsir. Postoji šiitski tefsir. Postoji muatezilijski tefsir. Postoji haridžijski tefsir. I tako dalje, i tako dalje. Ćemo samo naznake da kažemo čemu se radi. Da ukratko to objasnimo. kod tefsira šija, na primjer. Vidjet ćemo i primijetit ćemo da su uzeli svoj akajd, svoje vjerovanje i ubjeđenje i unijeli ga u te tefsire. I žele preko tih tefsira, to im je najlekši način da prošire to svoje, to svoje vjerovanje. Radilo se o kideskom vjerovanju ili o nekim pitanjima čega? Fikha. Primjer navodimo od njihovog vjerovanja i ubjeđenja jeste svetost, neprikosnovenost 12 storice imama. 12 storice imama. To pokušavaju kroz tefsir da mu dadnu, da mu dadnu potporu. Kur'anski ajet u suri El Furkan kaže Rabbena heblena min ezvađina wa zurrijatina kurrata ajun. Gospodaru naš, podari nam od naših žena i našeg poroda kurrata a'jun. Sreću, zadovoljstvo. Waj'alna lil muttaqina imama. I učini nas pobožnima, bogobojaznima, predvodnicima, imamima. Dova. Na kraju sure Furkan oni uzimaju tumače umjesto وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama učini nas bogobojaznim predvodnicima kažu vaj'al lena učini nama imama postavi nam imama eto dokaza za imamet i za njihovo to ubjeđenje dakle pokušavaju to svoje vjerovanje i ubjeđenje da unesu i podrže kroz tefsir ako se radi o fikskim na primjer pitanju u suri El Maide gdje uzvišen Allah opisuje kako se abdes uzima i da kumtu mila salati kad ustanete namaz da obavljate Fagsilu vujuhakum, operite svoja lica. Wa ejdijekum ila marafiki, i ruke do, do lakata. Wa msehu biru usikum, i potarite po svojim glavama. Wa erđulekum, i svoje noge, odnosi se operite. I svoje noge, odnosi se operite. Postoji drugi sahih, zapravo mutevatir kiraet, gdje se kaže, gdje se kaže, wa erđulikum, nakon što se kaže, i potarite po svojim glavama i nogama, dakle, ne odnosi se na pranje, nego na, na potiranje. Mutevatir kiraet može se u namazu učiti, bez ikakve sumnje prenesen od Resula alaih sallatu bez ikakve sumnje Allah ga objavio oni to uzimaju tumačenje i opravdavaju svoje potiranje po golim nogama što je u fikskim propisima kod njih uvriježeno i vidjet ćete da potiru po golim nogama kad se ne znaju principi i osnove tefsira reće pa i to značenje je moguće jeste po mišljenju, po pretpostavci doćim nešto ste zanemarili a to je praksa Resulullah ali sad vasalam jel ikad po sahih ispravnim rivajetima potro po golim nogama kada je uzima abdes nije sigurno Hadis kaže kad mu je Asab tijelo da polije na noge vodu da uzme abdes kaže Resulullah ali sad da ahuma ostavi fe inni edhaltuhuma tahiratin jer ja sam ih obukao čiste dakle obukao sam ovu obuću šta sam obukao na čiste noge znači nema govora o potiranju po golim o potiranju po golim nogama dakle vidimo i tih primjera je veliki i veliki broj koji su najpoznatiji tefsiri kod šija najpoznatiji jedan koji je kod nas urađen vidimo dakle preveden dakle, kod nas a zove se Međma'ul bejan li ulum il Kur'an Međma'ul bejan li ulum il Kur'an od Tabersija isto tako tu su mnoga druga pitanja kroz koja oni žele da dakle svoje kako vjerovanje tako i i fik da proturi među ljude isto tako postoji tefsir batinija iako mnoge sekte se ubrajaju u batinije, ali pod ovim se konkretno misli imamije Ismailije. Ismailije. Isto su tako pokušali da kroz svoje tefsire, svoja ubjeđenja da, da ubace i vidjet da je njihova opasnost još i najveća zato što ovdje se pravi razlik između osnovi hakikata, hakikata i šarijata između batina i zahira. Šta to znači? Hoće da kažu da zahir, da Kur'an onakav kakav ga mi učimo, to obični svijet razumije. Ali tajna značenja koja niko među ljudima ne zna, eto samo pojedini odabranici, tako dalje, samo oni to poznaju, samim tim ruše autoritet Kur'ana. Znači to što piše, to nije to. Pravo je kod nas znanje i mi smo njegovi posjednici. Tefsir Haridžija. Isto tako su pokušali da svoje vjerovanje i fik kroz to proture od njihovog vjerovanja jeste da veliki grijesi da ih Allah ne oprašta i da onaj ko umre sa velikim grijehom dolazi na sudnjem danu takav da mu Allah ne uzobila kažu ne može oprostiti i zato koriste određene ajete وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمِ a onaj ko je nepokoran Allahu i njegovom Resulu njemu pripada džehennemska vatra eto ga kaže Dakle, nepokoran, griješnik veliki, nema mu oprasta ako nije te obe došao za ovoga, za ovoga svijeta. Dakle, uzimaju određeni aj da bi preko njega svoje, svoje ubjeđenje među ljudima proširili. Isto tako, to su napadi na ashabe od strane predstavnika Haridžija i tako dalje. Tefsir Sufija. Tefsir Sufija. Taj tefsir se zove tefsir išari. Šta je išaret kod nas? Naznaka ili, ili pokazivanje, tako, ta, tajno, tajno neko pokazivanje, išaret, na išaritijom i kod nas se kaže. Dakle, pokušavaju iz kuranskih ajeta tajne poruke da izvuku. Ja sam već naveo jedan takav primjer gdje kaže u kuranskom ajetu, Ja i ohledzina amenu katilu ledzina jelunekum minel kufar. Ovi koji vjerujete, borite se protiv vama najbližih nevjernika. Oni to tumače i kažu vaši na, va, vama najbliži nevjernici je vaš nefs, vaše strasti. Borite se protiv njih. Dakle, vidimo jednostavno da taj tefsir nema svoje nema svoje podloge kroz one principe i propise koje smo koje smo govorili. Jedan od najpoznatijih sufijskih tefsira jeste tefsir Kur'an Azim od uh, Tusterija, zatim Araisul Bejan fi haqaiq al quran od uh, Ebu Muhammeda Širazija, zatim tefsir koji se pripisuje Muhyuddinu ibn Arabiju, njihovom najpoznatijem predstavniku koji je upravo pozivao u jedinstvo vjera, gdje kaže u mom srcu je kršćanska crkva i židovska sinagoga i kip i dolopoklonika i kjaba klanjača. Uzimaju ga kao najvećeg svoga predstavnika Muhyuddina ibnu Ibnu Arabija, tadašnji vladar islamske države, nakon to je smaknut ovaj, nije dao da se zakopa, već je bačen na, na smeće tefsir filozofa. Postoji tefsir filozofa. Jesu pokušali da svoja vjerovanja i ubjeđenja da proture, da dakle prošire među, među ljudima od onih koji su najpoznatiji Ibn Sina zatim Er Razi, isto tako gdje je kuranski ajet pokušavaju ga uzeti jednom osnovom za svoje filozofske rasprave. I vidjet ćemo da često takvi filozofi dakle, uzimaju jednu jako šubhu, jednu sumnju, a onda pokušavaju odgovoriti na nju i mnogi vidjet ćemo da su na kraju svoga života kao što je bio Razi, kao što je bio Gazali, tako dalje, da su se pokajali zbog toga što su se bavili filozofijom i da, i da su oporučili oni ima posle njih da ne ulaze, da ne ulaze u to. Ima tefsira koji se bave fikskom terminologijom i problematikom. Dakle, fik kroz tefsir. Svakako, to ćemo naći kroz, kroz same mezhebe. Dakle, tefsir Kur'ana kod Hanefija, tefsir Kur'ana kod Malikija, kod Šafija, kod Hambelija i tako dalje. Vidjet ćemo da često se dešava, dakle, u takvim tefsirima da se ajeti koji govore o određenoj tematici pokušavaju na određeni način e, njima pod pomoći i poduprijeti stav i mišljenje određene fikske škole. Dakle, često se dešava da se uzme usuli fik i princip određene fikske škole, a onda se traže dokazi za to. A osnova je suprotna, da se uzme dokaz i onda šta se iz njega razumi. Imamo naučni tefsir, ako se kažem tako on može i nazvati. Zašto naučni tefsir? I on se pojavljuje u novije vrijeme, iako naznaka je bilo njegove pojave još i prijali sa razvojem nauke, to se u današnje vrijeme i proširuje, gdje određen islamski učenjak kad govori, na primjer, o određenom ajetu kuranskom, ko što je prvi ajet ili drugi, kako ga neki ubraju, neki kažu Bismillah je prvi, a Elhamdulillah Rabbil Aleminu Fatih, to je drugi ajet, o tome ćemo progovoriti, inžalala kažu alhamdulillah rabbil alamin hvala Allahu gospodaru svih svjetova e to mu dobro dođe to mu je povod da počne kazivat koji su to svjetovi svjetovi mrava svjetovi bakterija svjetovi ovoga i ti kad to uđeš u to ti mi prije rekao da je sve nek tefsir dakle to nazivaju tu vrstu tefsira nazivaju kako tefsir ilmi naučni tefsir a svega je više i naći ćemo i ovih naučnih teorija i prepostavki neki činjenica i tako dalje i hemije i fizike i, i dosta toga a najmanje u stvari ajeta. Ili kad se govori Merađel Bahrein i El Takijan, dva mora koja se sastaju, ali se ne miješaju, onda je to povod da se govori o tom jednom fenomenu. Ali na takav način, nadugo i naširoko šta god je neko rekao i da se to sve u ovaj tefsir unosi, čak ćemo naći i slika iz prirode i tako dalje, crteža raznih iz fizike koji ukazuju na ovo ili ono, želi se dakle preko toga dati ovaj jedna slika da, da je jednostavno islam taj koji je došao prije nauke, islam je e, superioran i tako dalje. Znači nije to, nije to način e, i nije to ono kako bi trebalo da se, da se uradi. Dakle, ne smije da se spomene nešto iz nauke, ali ne da se toliko proširuje da to sad postane knjiga iz, iz biologije, knjiga iz neke druge oblasti i tako dalje. Imate tefsira iz oblasti jezika, jezičkih tefsira. El Bahrul Muhit, na primjer. El Bahrul Muhit. Šta znači El Bahrul Muhit? Atlanski okean, zove se tako. Od Ibn Hayyana. Tu, kad dođe do kuranskog ajeta, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. El ovo na početku. Šta znači ovo El? određeni član, ali na šta on ukazuje? Ili bismillah, u ime Allaha, šta u ime Allah radim ili učim ili zašto, zašto je to rečeno dakle na taj način s jezičke strane to, to analizira pa ćeš reći prije da je to knjiga iz arapskog jezika iz stilistike, iz gramatike nego što je iz tefsija dakle proširili se u jednoj velikoj mjeri u jednom velikom obimu negdje je potrebno, a negdje nepotrebno. U svakom slučaju, time se bave učenjaci tefsira i drugih nauka, tako da objašnjavaju ljudima ono što je nužno i ne opterećuju ljude tim raspravama koje su unutra unijete. Ostao nam je još šala jedno pitanje pa da završimo ovu tematiku, a to pitanje jeste šta islam kaže o ovoj vrsti tefsira, to jeste o tefsiru koji je zasnovan na samom mišljenju, na pretpostavkama, na zaključivanju koje nema svojih osnova. Šta Islam o tome kaže i kakav je bio odnos ashaba i tabina u pogledu toga da vidimo, dakle, da bismo se čuvali. Ono što treba reći u ovom prilikom jeste da se čitaju samo oni tefsiri koji su provjereni, zasnovani na rivajetima, koji su, dakle, pouzdani, od učenjaka kojima je umet posvjedočio i priznao ih kao svoje prvake, tako da čovjek ne bi došao do nekih šubhi, do nekih sumnji, smutnji, koje mu ni u kome slučaju nisu potrebni. Odgovor na to je da je tumačenje Korana po takvome jednome mišljenju i predpostavci haram, dakle strogo zabranjeno u islamu kako se navodi u mnogobrojnim rivajetima od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellema jedan od tih jeste kojeg bilježi imam Tirmizi i Nesai i Ebu Davud a imam Tirmizi kaže da je to Hasan hadis kome se kaže da je Allahov poslanik ali sam sam rekao men kala fil Kur'an bi ra'yihi bi ma la ja'lamu fel jetabavva maqadahu minan nar što znači onaj ko kaže u Kur'anu i o Kur'anu po svome mišljenju ili po onome što ne zna neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vati. Dakle, ko bude govorio o i u Kur'anu po svojem mišljenju ili po onome što ne zna, neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vatri. I mnogi drugi slični rivajeti ovome ukazuju na ovo rečeno gdje se kaže u drugom rivajtu men kale fi kitabi Allahi bi ra'ihi fa esabe fa kad ahta ko kaže u Allahovoj knjizi ili o Allahovoj knjizi po svome mišljenju pa pogodi ta je pogriješio makar i pogodio zašto to? to upravo zbog toga što je došao do toga zaključka na način kako nije dozvoljeno došao na način kako nije dozvoljeno. Dakle, makar i pogodio. I zato, kadijani fin nari wa kadijan fil dženne. Dvojica kadija će u džehennemsku vatru, a samo jedan u džennet. Koji je to u džennetu? Onaj ko bude znao i sudio po tome svome znanju. A koja će dvojica u džehennemsku vatru? Onaj koji bude znao, a ne bude po tome sudio, ili onaj koji ne bude znao, a bude sudio po svome mišljenju, po svojoj pretpostavci. Isto je i ovdje slučaj. Ovo je vrsta presude. Govoriti o Allahovoj knjizi znači govoriti o Allahu te bareke ve taala. Govoriti to je Allah rekao. Ovim Allah hoće da objasni to i to. A ako nije to i to, kao što smo rekli ondje u ovim prije spomenutim raznim vrstama tefsira. Dakle, mora se tačno znati šta taj ajet govori i na šta taj ajet ukazuje. Jel se po tim ajetom misli suprostavljanje nevjernicima, a zna se u istilahu, u terminologiji šerijetskoj šta su nevjernici, ili to može obuhvati pitanje borite se protiv nevjernika, to jeste vaših, vašeg nefsa, vaših strasti. Sigurno da ćemo se boriti protiv svojih strasti, svojih protiva, svoga nefsa i tako dalje. Ali ovaj ajet to ne znači niti na to ukazuje. Jer zna se šta se, to se jezički uzima i obrađuje, dakle, zna se šta se pod nevjernicima misli i šta se podrazumijeva. Ne možemo, dakle, sada prenositi to na neka druga i treća značenja. Dakle, takav je pogriješio, makar i pogodio koji govori po svom mišljenju, po svojim pretpostavkama. Zato kuranski ajit kaže fe idlem jetu bi šuhedai fe ulajke inda Allahi humul kadibun. Ako ne dođu sa svjedocima, takvi su kod Allaha lašci. Kako lašci? Govori je o svjedocima u pogledu čega? Zinaluka. On je vidio to. Kako je lažac? Rekao je ono što je vidio. Problem je njegov što nisu četvorca vidjela. Jer moraju četvorca, Aleksa. Moraju četvorca biti. Trojica ako kažu, nema četvrtog, sve trojica će biti kažnjena. A bili sve trojica. I lašci su. Zašto su lašci? Zašto su lašci kad se to desilo? Nema četvrto. Zato što su proširili među ljudima ono što nisu smjeli proširiti. Zato što su proširili među ljudima ono što nisu smjeli da proširi. Nisu došli tome pitaju na način kako treba da se da se njemu priđe i da mu se dođe i da se, da se obradi to pitanje. Ebu Bekr radijallahu anhu kada je upitano jednom ajetu kaže Eju ardin taqilluni Koja će me zemlja ponijeti? Eju eju sema in to zilluni Ili koje će me nebo prekriti? I da kultu fi kitabi Allahi ma la a'lam Ako kažem u Allahovoj knjizi ono što ne znam Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhu Kad je upitan o jednom majtu kaže ovo koja će me to zemlja ponijeti koje nebo natkriti ako kažem Allahu Allahovoj knjizi ono što ne znam bojim se Allahove kazne da u zemlju ne propadnem ili nebo na mene da ne padne takvaluk kada bi se takvaluk ummeta bogobojaznost ummeta mjerila sa njegovom bogobojaznošću ne bi se moglo to uporediti a kada bi nekog od nas pitali šta to znači odma da neko drugi prije njega ne ujagmi, da ne kaže. Ja znam, ne uzabrlja. Tu se mjeri tako aluk i bogobojaznost. Isto tako se kaže za kuranski ajti sure Abese da je pitan za njega wa fa fakiheten wa ebba kihe i voće Allah spominje svoje blagodati spominje, i kaže i dao vam je voće fakihe wa ebba eba to je rastinje razno još svijet nije upoznao o čemu se to radi neko novo, nešto Allah zna najbolje ashabi nisu znali o čemu se radi rastinje pa kaže mi ga tako prevodimo rastinje, zelenilo ali šta je to konkretno ne znamo o čemu se radi ne znamo nema hadisa o tome da ima hadis ne bi ashabi ne bi ashabi bili u nedoumici. Zna se, dakle, opšte znači da je to rastinje zelenilo, ali ko je, ne zna se. Allah ga spominje. Jer u Kuranu imate stvari koje još nisu otkrivene. Ima stvari koje još nisu otkrivene među ljudima. Pa kaže Ebu Bekra, radijallahu anhu, Hadihi l-fakihe kad arafna, ovo voće, koje se spominje, znamo koje je voće, znamo šta je voće. Femel ebbe, a šta je to rastinje, to zelenilo koje Allah spominje na ovom mjestu. Zatim se vrati sebi. Kaže se, povratio se sebi, došao sebi. Kao čovjek iz asna, jel da kad ustane, kaže, jesi došao sebi. Zatim razmisli pa kaže, inna hada lehuva et tekelluf. To je pokušaj da se pronađe nešto što čovjek nije u stanju ovo je rekao Omer radijallahu anhu. a Ebu Bekr kaže isto za ovaj ajet koja će me zemlja ponijeti a koje nebo natkriti ako kažemo Allahove knjize ono što ne zna dakle u pogledu ovoga ajeta isto tako se prenosi od Omer radijallahu anhu u pogledu ovoga ajeta kada je upitao ili zapitao se šta je to eb to rastinje kaže huwa tekellufu fama alejka alla tadrih to je naprezanje, to je istraživanje onoga što nije u našem domenu, a kako ću ja imat štete ako ja ne znam čemu se radi. Dakle, ni, ako nisam u stanju da saznam čemu se radi, pa onda ja nemam ni obaveze niti odgovornosti. Normalno da oni znaju da, da se radi to, rekli smo, zelenilo o nekom rastenju, ali stvarnost toga, bit toga o, o kojem konkretno se radi, ne znaju ne znaju o čemu se radi. Prenosi se od Ibn Đerira. Ko je Ibn Đerir? Malo prije smo spominjali. Ibn Đerir et Taberi, njegovim lancem, prenosilaca od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je pitan o ajetu, kada bi neko od vas, kaže ovaj, tabi Ibn Ebi Mulejke, kaže, kada bi neko od vas bio pitan, rekao bi o tome ajetu svoje mišljenje. Abdullah ibn Abbas, terđuman Kur'an, tumač Kur'ana, habrul umme, što znači habrul umme? Učenjak, najveći učenjak ovoga ummeta. Kaže ovaj rivajt, pitano o jednom majetu, neko od nas kada bi bio pitan, zapravo neko od, od te prijašnje generacije kada bi bio pitan, rekao bi o tom majetu. On nije odgovorio odbio bi da odgovori na sened ovoga je sahih. Isto tako, pominje se isto od ovoga tabina Ibni Ebi Mulejke da je rekao da jedan čovjek pitao Ibni Abbas radijallahu anuhuma o danu čija je dužina hiljadu godina. Bio je pitan Abdullah Ibni Abbas radijallahu anuhuma o ajetu u kojem se spominje dan čija je dužina elfe sene, hiljadu godina kako mi računamo pa je rekao Abdullah ibn Abbas fema jeumun kane miqdaruhu hamsina elfe sene a šta je onda dan čija je dužina 50.000 godina šta o tome ti znaš a ovaj mu čovjek reče ja sam tebe pitao da mi ti daš odgovor a on mu kaže huma jeumani to su dva dana ذكرهما الله في كتابه koje je Allah spomenuo u svojoj knjizi Allahu a'lamu bihima Allah najbolje zna o njima ne znam njihovu suštinu šta da vam govorim o tom Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu prenosi se od Malika od Jahje ibn Sa'ida od Sa'id ibn Musayjiba da bi kada bi bio pitan o tefsiru nekog ajeta iz Kur'ana odgovarao bi inna la nekulu fil Kur'ani šeja ja u i o Kur'anu ništa ne govorim toliko se bojao i čuvao govora o tefsiru o tumačenju Allahovi hajeta jer to je tumačenje Allahovog govora nije šalo kad bi tebi neko došao i rekao to i to si rekao i to što si rekao znači to i to. Je to lako i jednostavno? Je to lako i jednostavno? Dakle, sigurno da treba da bude veliki oprez i da se čovjek čuva i pazi se šta će govoriti o Allahovoj knjizi. U drugom jednom rivajtu od Lejsa, od Jahe ibn Sa'ida, Sa'id ibn Musaiba, spominje da ne bi govorio o Kur'anu osim samo ono što je poznato, što je opšte poznato, samo bi to govorio o Allahovoj te bareke ve taala knjizi. Kaže se u još jednom rivajitu od Jezid ibn Ebi Jezida Kunna nes'elu Sa'id ibn al-Musayyib Pitali smo Sa'id ibn al-Musayyiba Anil harami wal halal O haramu i o halalu Wa kana a'lamen nas I bio je najučeniji među ljudima فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن a kada bismo ga pitali o tafsiru nekog ajeta iz Kur'ana sekete ke ellem jesma ushutio bi kao da ne čuje ushutio bi kao da ne čuje dakle pazili se i čuvali da ne govore Allahovoj knjizi da ne govore Allahovoj knjizi osim ono što je opšte poznato spominje se isto tako od Ubejdullah ibn Umara da je rekao Lekad edrektu fukaha al Medine Ja sam zatekao učenjake Medine Wa innehum le ju'azzimu l'qavle fit tefsir I oni su držali da je nešto veliko govoriti o tefsiru Minhum Salim ibn Abdullah Od njih je Salim ibn Abdullah Wal Qasim ibn Muhammed Sa'id ibn al-Musayyib wa Nafi. Ovde spominje učenjake Medine. Spominje Hišam ibn Urve i kaže ما سمعت أبي تأول آية min كتاب الله قط نيسام شو سوغا أوتسا عرفو دا ي بروتوماتشيو يدن آية إس قرآن بيلو كذا E bilo oni koji su jednostavno se u potpunosti čuvali i držali da ne bi šta protumačili, da ne bi im se tu kakva greška potkrala i možda je to bio jedan od uzroka, a Allah opet tabaraka wa ta'ala najbolje zna što i kod nas nije bilo tefsira u pisanoj formi da je prošlo 500 godina dok se, dok se prevede i, ili ili tako nešto. Da su se bojali, da su se čuvali po ovome jednome stavu tefsira Kur'ana, kazivanja o Allahovom tabaraka wa ta'ala govoru. Mi ćemo to kasnije, inša Allah, sa Islama u pogledu ovoga pojasniti. Isto tako se spominje od Muhammed ibn Sirina da je rekao se el tu ubejdete pitao sam ubejdu jani selmani an ajetim minel Kur'ani fe kal Selmanija pitao sam ga o jednom ajetu iz Kur'ana pa je rekao Zehebe alledhine kanu ja'lemune fima unzila al-Kur'an Nestalo je onih koji su znali zbog čega je objavljen određeni ajet u Kur'anu Fettaqillah pa boj se Allaha wa alejke bis sedad i drži se pravoga puta Isto tako se spominje da je rekao poznati islamski učenjak Šabi Wallahi ma min ajetin tako mi Allaha nema ni jednog ajeta wa kad se eltu anha a da nisam pitao za njega walakinneha rivajetu anillahi azza wa jel ali to je rivajet od Allaha uzvišeno dakle čuvao se i pazio toga prenosi isto ovaj šabi od mesruha da je rekao itaku tefsir, čuvajte se tefsira to jeste nemojte olako do njega držati i jednostavno o njemu govoriti fe innama huwa rivajetu anillah jer je to rivajet od Allaha dakle opasno i odgovorno dakle ovo su neki od athara od onoga što je zapamćeno od prvih generacije ovoga ummeta da su se čuvali da govore o tefsiru u pogledu onoga što ne znaju. Što se tiče onih koji govore o tefsiru u pogledu njegovog značenja na osnovu Kur'ana, sunneta, riječi ashaba i tabiina, po onome što jezik podnosi da to bude njegovo značenje uz dokaze druge sa strane i tako dalje, to svakako da ne ulazi u ovu zabranu i u ovo pitanje i da se od toga treba čovjek ustegnuti i upravo zbog ovoga naći ćemo mnogobrojne druge koji su govorili o tefsiru dakle govorili su o tefsiru kuranskih ajeta i mnogi rivajiti su od njih prenešeni I to nije u suprotnosti jedno sa drugim. Dakle, čuvali su se da ne bi nešto rekli u tefsiru što ne znaju ili što im nije poznato i nije jasno. A s druge strane, ono što im je jasno, bilo mnogo broj nisu rivajeti navedeni u pogledu mnogih ajeta iz Kur'an Kerima. I zato je vađib i obaveza da čovjek prenosi ono što zna, jer kuranski ajet sam kaže letubayyinunahu linnasi wala taktumune Allah je uzeo zavjet od onih koji znaju da će objašnjavati kitab knjigu wala taktumune i da je neće kriti da je neće kriti ali s druge strane čovjek ne smije da govori o ovoj vjeri ono što što ne zna ali ono što zna dužan je da prenese to mu je vađib i obaveza zato smo rekli da je tefsir između harama i vađiba haram da se govori ono što se ne zna a vađib ono da se govori što se, što se zna jer Allah poslanik ali sam, sam, sam kaže men su ila an ilmin fa ketemehu uljime jevme al qiyameti bili džamin min nar ko bude pitan o znanju pa ga sakrije bit će mu stavljene uzda na sudnjemu danu od vatre uzde. Znate šta su uzde? Što se stavlja životinji da se se obuzda na taj, na taj način. Dakle, jednostavno, ne smije se govoriti ono što se ne zna i što čovjek nije siguran, a mora se govoriti obaveza i tomačiti i prenositi drugima ono što se zna da je, da je ispravno. Ima ovdje još jedno pojašnjenje, a to je jedan rivajet koji se spominje od eh, Aiše radijallahu anha, da je rekla ma kane nebiju jufesiru šejem min al Kur'ani illa ajen tu'ad allamahunna ijahu Džibrilu alaihi salam Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam nije ništa tumačio od Kur'ana osim nekoliko ajeta kojima ga je Džibril poučio. Rivajet od Aisha radijallahu anha. Ovaj rivajet je garib i munker. Što znači garib? Garib osamjen Dakle, nema sličnih njemu, s jedne strane, ali je munker. Šta je munker? Znači da se suprostavlja onima koji su jači, jači od njega. Tako da je daif, ne prihvaća se slabje, dakle nema svoje osnove da je samo nekoliko ajeta Allaho poslanika, ali sam sam protumačio. Ako bi se ovo i uzelo pod pretpostavkom da bi se moglo ovo uzeti kao prihvatljivo, U svakom slučaju ovo se može protumađiti da, da ga je poučio Melek Džibril nekim pitanjima iz tefsira, ostala pitanja. Allah te barake ta'ala mu je dao kao svome vjerovjesniku vahjom da zna da to, da to objasni i da protumači. Inša Allah sljedećeg puta ostaje nam da, da počnemo sa tefsirom sure El Fatihi. To jeste, govorit ćemo inša Allah na početku o vrijednostima sure, zatim o tome gdje je objavljena o njenim nekim karakteristikama koliko ima u sebi ajeta o opštim nekim značenjima u ovoj suri i zatim o značenju euze i značenju bismille i koliko Allah te baraka ta'ala dadne da se kaže ovoj temi. Zakum Allah, subhanak Allahumma i bihamdik, šadu la ilaha ila ente, stavu feruka, utubu ilik.